nnas enyi wanadamu hamuoni kuwa ye allah subhanahu wa ta'ala dhallala lakum ma fi samawati kuwa amewadhalilishieni na kuwanyenyekezeni iwe ni katika utumishi wenyu ma fi samawati wa ma fi al-ard vyote vilivyoko mbinguni الشمس والقمر والسحاب وغير dhalika jua na mwezi na kadhalika anga na yote yalokuwa mbinguni wama fil ard na kadhalika amewanyenyekezeni vilivyomo katika ardhi min ad-dawabi wash-shajari wal-ma wanyama na mimea na maji wa ghairu dhalika na mengine mengi mimma la yuhsa zisizohesabika wa kum bi ni'amihi dhahira ala al-abdan wal jawarih na akawamiminia katika neema zake ambazo kuwa ni za dhahir katika miili zenyu akawapatia afya na nguvu na uzima walbatina na neema nyinginezo akazijalia kuwa ni nima za batin fil uquli wal qulub nazo ni nima ambazo kuwa zapatikana katika nyoyo zenyu na katika akili zenyu timamu zote hizo wamadakharahu lakum mimma la ta'lamun akawa kadhalika ni mwenye kuwawekea akiba nima nyinginezo ambazo kuwa atawafunulia msiyo yajua yote haya yatakiwa mwanadamu amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyemmiminia والله سبحانه وتعالى أدى ذلك جملة وتفصيلا في كتابه العزيز amekunjua usimulizi na habari kuhusiana na neema hizi katika kitabu chake kitukufu قال الله سبحانه وتعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع na amewaumbia wanyama ambao kuwa mnanufaika nao fiha dif'un mwapata kutokamana na ngozi zao na sufi ambazo kuwa mnatoa mnatoa dif'un mkatengeza mavazi ambazo kuwa zitawapata joto na kadhalika mkatengeza hema na manyumba kutokamana na ngozi zao wa manafi na kunazo manafi nyinginezo nazo ni nyama yao na maziwa ambazo kuwa mnakama mkawa ni mwenye kunywa wa minha taakulun na wengine katika wanyama hawa ambao kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewadhalilishia mnawakula walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun kadhalika akafadhilisha wengineo mwingoni mwenyu kwa kujaalia kuwa katika mali yao ni mifugo rasi mali yao katika mali wakawa ni wenye kuwatoa asubuhi na kuwarejesha jioni macheo baada ya kuwatoa katika malisho walkhaila walbighara walhamila na kadhalika katika hao wanyama kunao alkhiyul farasi na nyumbu na, na punda litarkabu hao wanyama mnaopanda ili muwe ni wenye kusafiri juu yao na mkafika masafa ambazo kuwa hamngeweza kwenda kwa miguu yenu yote hiyo ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu wayakhluqu ma la ta'lamun na Allah subhanahu wa ta'ala awaumbia katika vipando vinginevyo ambavyo kuwa hamvijui au akawa ni mwenye kuwaelekeza mkavumbua vipando katika karne hizi za leo kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون katika neema zake juu ya waja wake amewateremsheni mvua toka mbinguni fiha sharabun mwapata humo maji ya kunywa wa minha shajarun na mkaotesha mima yenyu wa minha tusimun na mkawa ni wenye kuwalisha mifugo yenyu ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات aotesheni kwa kupitia maji haya ya mvua matunda na nafaka tofauti tofauti inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun hakika hizi ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu ambao kuwa watafakari wasakhara lakumul layla wan nahar wash-shamsa wal qamara kadhalika katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nas akawadhalilisheni mkapata usiku mweni wenye kutulizana ndani yake wanahar na akawajalia mchana ambako kuwa mwatoka kwenda kutafuta riski washamsa walkamara na akawajalia mbinguni mnayojua yenye kuwaletea joto walkamara na nyota au na mwezi ambazo kuwa zinaoelekeza katika njia inna fi dhalika laayatin liqaumin yaakilun yote haya ni neema za Allah subhanahu wa ta'ala lakini kwa watu wenye kutia akili wama dharaa lakum fil ardi mukhtalifan alwanuhu inna fi dhalika laayatin liqaumin yadhakkarun na akao ni mwenye kueneza katika ardhi neema tofauti tofauti yote haya liqaumin yadhakkarun ni kwa ajili ya watu ambao wenye kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya na baharini amewanyenyekezeni bahari litakulu minhu lahman tariya muweze kula vilivyomo ndani yake samaki ambao kuwa ni wazuri na nyama zao zina utamu walitajriya alfulku fihi wakadhalika akanyenyekeza bahari mkaweza kusafiri juu yake mkiweza kuendesha marikebu na safina juu ya bahari ili muende kutafuta katika fadhila na riziki za Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu wa ataakum min kulli ma sa'altumuh na bali Allah subhanahu wa ta'ala awapa kila mnapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala chochote katika riziki lakini wa in tauddu ni'matallahi la tuhsuha endapo mtenda kuzihesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu basi hamtoweza fikia kuhisabu idadi hizo za neema za Allah subhanahu wa ta'ala ayuha nnasu ibadallah fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun zikumbukeni hizi neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumshukuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun ili muwe wenye kufaulu ayuha almu'minun fadhkuru ala Allah wala ta'thaw fil ardi mufsidin zikumbukeni neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu wala msifanye fasadi juu ya ardhi baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwamiminia neema hizi neema hizi ampa mtu mu'min na nampa aliyokuwa kafiri amfungulia mtu mzima na amfungulia mtu mdogo amfungulia mume na amfungulia mke hizi nima ambazo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameacha milango yake wazi anampa yeyote katika waja wake ambao kuwa yeye ndiye amekuwa ameumba na ndiye ambaye kuwa atakuwa ni mwenye kuwaruzuku barakallahu lakum fil qur'an wama fihi min adh-dhikri al-hakim wa sunnah aqulu ma tasma'un fadhkuru yadhkurkum الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المؤمنون نكنا نعمة ambayo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hampi kila ambaye kuwa ni mwanadamu kunazo neema ambazo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia watu mahsusi nao ni auliyauhu almuttaqun waja wake wamchaji Mungu Allah subhanahu wa ta'ala neema amewahusisha wala hawapi wengine katika wanadamu ايها المؤمنون عباد الله لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala laqad manna Allahu 'ala almu'minin amewapa neema waja wake ambao ni waumini idh ba'atha fihim rasulan minhum pindi alipowatumia mjumbe miongoni mwao yatlu alaihim ayati mjumbe huyo awafunza aya za Allah subhanahu wa ta'ala wayuzakkihim na awatakasa kwa matendo mema wayuallimuhumul kitaba wal hikma na awafunza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ambao kuwa ni hudan lilmuttaqin mwongozo kwa umchao Allah subhanahu wa ta'ala na kadhalika kupitia sunna zake ambazo kuwa ni zenye kuwafikisha watu katika njia ya sawa na katika ridho za Allah subhanahu wa ta'ala wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin na ilhali kabla ya kutumwa mtume huyo walikuwa katika upotofu mkubwa wakadhalika katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah subhanahu wa ta'ala kumjalia mja baada ya kumruzuku riziki tofauti tofauti akamjalia kuwa ni muislamu akamjalia kuwa ni mu'min wa haqi qala Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina hakika leo hii nimewakamilishieni dini yenu akmaltu lakum dinakum dinal islam bitahqiqi an-nasri wa itmami ash-sharia nimewakamilishieni dini yenu dini ya Uislamu ambokuwa nimewachagulia kwa kuhakikisha na kuwapatia uhakikisho kuwa ndiyo dini ambayo kuwa itapata nusra wa itmamu sharia na kadhalika nimekamilisha sheria yake hamuhitaji kufanya upya wala kufanyiwa marekebisho wala ukarabati wa aina yote واتممت عليكم نعمتي باخراجكم من ظلمات الجاهليه ila nuri iman na nimewatimizia nima zangu kwa kuwaondoa kutoka katika jahiliya kila ujinga kila maasia kwa kuwateremshia vitabu na kwa kuwatumia mitume na nikawajalia kuwa ni waumini waraditu lakum alislam dina na nikawaridhieni ayuha almu'minun uislamu kuwa ndiyo dini falzamuhu wala tufarikuhu basi shikamaneni nayo wala msiachane na dini hiyo wakadhalika min ni'amillahi subhanahu wa ta'ala alkhassa miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa khasa kwa waja ambao kuwa amewachagua qala alayhi salatu wassalam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din asema mtume sallallahu alayhi wasallama hakika yule ambaye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amtakia khairi yufaqihu fi din yufaqihu fi din basi humfungulie ufahamu wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia kuwa ni mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala bil basira au ala basira kwa kupitia ilmu sahihi na mwongozo sahihi wa mtume sallallahu alayhi wasallama wakala alayhi salatu wassalam khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu asema mtume sallallahu alayhi wasallama kadhalika mbora wenyu ayuha almu'minun ni yule ambaye kuwa atajifunza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mahiri katika Qur'an waallamahu na akawa ni mwenye kufunza wenzake akawaongoza wenzake kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah tabaraka wa ta'ala inna akramakum inda Allahi atqakum inna akramakum inda Allahi atqakum ayuha an-nas yani wanadamu baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaumba katika makabila tofauti na kwa mataifa tofauti na rangi tofauti inna akramakum inda Allahi atkakum hakika mbora wenyu alokirimiwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mchaji Mungu mbele mbele yake ni yule mchaji Mungu miongoni mwenyu yule ambaye kuwa ana hadhi kubwa baina yenu wanadamu ni yule ambaye kuwa ni mchaji Mungu ayuha almu'minun fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun awamrisheni Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwakunjulia neema zake alizowapa kila wanadamu na baada ya kuwahusisha nyinyi na neema khasa kwa kuwa nyinyi ni wachaji Mungu fadhkuruni adhkurkum asema Allah subhanahu wa ta'ala basi nitajeni nikumbukeni kwa kuwa mimi ambaye kuwa nimewafadhilisha wala tansaun na wala msinsahau mimi ambaye kuwa nimewafadhilisha washkuruli na mnishukuru juu ya neema hizi ambazo kuwa nimewapatia wala takfurun wala msinikufuru قال العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى عليه شكر الله سبحانه وتعالى kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tuaatuhu fi kulli ma amara bihi ni kumtii juu ya kila ambacho kuwa amekuamrisha kwayo ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika kila ambacho kuwa amekuamrisha kama ni la khairi basi ulifanye na kama ni la shari basi ujiepushe nayo hii ndo shukrani ya neema ambazo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia naye Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika akaahidi wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah subhanahu wa ta'ala ametoa utangazo la in shakartum endapo mtamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala la azidannakum basi nitaongezeni katika neema zangu za jumla na katika neema zangu za khasa wallahu subhanahu wa ta'ala wayahdi wayazidu alladhina ihtadaw huda Allah subhanahu wa ta'ala huongeza wale ambao kuwa waliongoka mwongozo juu ya mwongozo ambao kuwa wako juu yake hii ni endapo watakuwa ni wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala wa in takfuru fa inna adhab Allah shadid na endapo mtamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na mkakanusha neema zake juu yenu na msiyazingatie basi